Egin hon? Bon, eh, pixka bat, eh, plantan ezartzeko gure dekoratua, ze panorama da gaur egun dantza eskolak, Sibiroa Lapurdi Basena Fajoan, eh, zonbat dantza eskola, zonbat jende mugitzen da? Ordin, ba, kuntiak behar bat egin, bat egin hiutan hogei dantza talde iparaleo zuen. Uh, hala, bon, e, zumait sumait sortzen, sumait amini bat uh, pausian uh, jarten, uh, mena hori zenbaki hoi uh, etxikitzen jagu. Uh, Kopuruan aldetik, ztakiagu uh, mena aipatzen jagu bi edo hiumila uh, dantzai bat jela. Uh, Horpu bariak dantzaritikin mila dantzai izan entela, uh, saspi mhm. urtetaik mm -hmm. hameka Eta, euh, bon, beti euh, xifre handiak dutuk, eh? mm -hmm. aski ah, harri-harriak. Bai, zenbaki horiek ikusita. Uh, alde horretak bedaren osasun honean dela, eskualdantza, jaten ari nuke? Bai, bai, bai. O, bai, bai. xifreak ikusten txalaik, uh, bai, uh, erraiten ahaliak osagari honen dela. Geopreforzta bat jage problematikak eta ahrenkoak... Eh, beti eta eta behartienak uh, eh, gaizak hobeti bai. Mm -hmm. e, Aipatuko ditugu behar bada zailtasunak. E, dantza taldeak ala ere erraiten alda erriko bizian direla untxatxertatuak edo hor dela haien indargune bat ala ere? Bai, hoiduk, beste batu kirolak eta honen beste gaiza aktivitate aixaldi Eh, otan, mena ega dantzatalek begiatzen dela herriko uh, lehenik eta herriko bizia uh, sustatzen dela eta usu dantzataletak partitzen tutuk uh, eh, be projet uh, kulturalak uh, izan ditin kabalkada sibeun maskadak eta horako gaizak usu dantzatalek edo dantzataleko kidek titi jamaiten horako horako projetak eta kulturan ene ustez uh, uh, zebatuk jamaile edo dinamiz dinamizatzaile handi bat uh, uh, dantzataldia. Mm. Mhm. Berra da, beste disiplina batzuek edo konparatuz, eh, reiten alda, dantza laguntzailean esku dela eina handi batean, eh, beren denbora eh, eskaintzen duten jenden eh, esku. Bai, hoidu bai, eta bon, horrek badik, eh, behindarra badik, alde batetik, zen eta justuki herria ilotu, baduk eh, harrotar zuntzer bait, baduk uh, eh, herrian biziazteko nahi bat jente hoienganik, laguntzailenganik. Mena bon, berden boan, uh, ahrenkoak pausatzen ditzak, zen eta artetaik ebe dantzak uh, teknika, beharrezkoadik zentzia uh, nuntik horraden, uh, ze kontekstuetan emaitenen, eta hoi, ez du beti argi uh, jamailentako, eta voilà, bi alde hoik batutuk. Mm, hori pixka bat eh, sakontzearen aldetik, e, e, bada gogoeta bat horren inguruan, behar bada entzatzeko, ba, erakasle horiek e, hobeki formatzeko edo beren jakintzan urgunago pusatzeko? Ba ebe, bai, hoi diak, guk ideben, ideben uh, badik memento bat horretaz ohartu gela. Uh, voilà, dinamak nula sustatu behar den, galtua nausia hoiak, ordin uh, be guk holaiak gue henian uh, eh, isatzen titiak, esperimentazione sumaiti aman titiak, uh, eh, dantzasareak deitzen tugunak, hor nahiak uh, lujalde sumaitetan, be proposatu diagu profesionalen lan, dantzaiakasle profesional uh, ezartia, hoiek ekardezen ben jakitatia pedagogia mailan, hanko dantzaiakasler kasler metodoak emanez edo uh, uh, laguntzak e-, ekartez, eta kuntza batek hartez, gazterpu. Eta geho uh, teknika ebai, uh, menpeatzen nien teknikan, uh, edo dantza um, teknikoagoen uh, transmititzi edo jakastia, nerabe, uh, nerabe. Aurtengo edizionea, aipa dezagun, eta nik uste uh, dantza berriak ere sartzeko, pixka bat uh, urte gutzi zer zerbait behitzeko, hori indar bat egiten duzue? Bai. Edo duzue? Bai, badik bai gogozkatu go, gutuk, um, e berritzeko beharri maitea taldiak, nahi dugu proposatu dantzalitik inbidez, ebe dantza berrien proposatzia, basbatsa, programan uh, berritzia, eta hor haurten lema izan duk, amini bat uh, lapurdiko dantzen, uh, eh, arra ikertzia. Eta hortako hius palau dantza berri proposatu titiagu uh, eh, programa, ujatu pro, Oin taldek bati ujatu dantzak, mena audela titiagu beste dantza berri sumait. Eta isatu dugun egitia, minibat bat eh, bideoak egortia, dantza hoier, uh, hoien presentatzeko. Eta heltu gutuk tutoriel tutorial sumaitene egitia, Eh, hoie, hasten jak, ordin ez, ez eh, eman kor, mena helbu jadek, dantza berri bat proposatzie, eta proposatzie bai fitxa esplikatzeko nuntik horra den, nula jakasten den, eta, eta ebai eh, irudien bidez, bideo sumaiten bidez, uh, ja, nula dantzatzen den, pu bertsone baten emaitia. Mm <laughs> -hmm. Nahiz, eta audera, egin nahi duguna, uh, dantza baten bertso desberdina batia, herri, herrikal, uh ahalbeza beste inakastia, kus dezen jentek hain iztaxina badela lantzeta. Mm. Eta gainera diplomazia fiskat eh, lantzeko. <laughs> bai, normal, normal. <laughs> Bakotxak eh, behan abadik eta interesgarri dek. Ez di behar eh, uniformizat goe ez baita hala. Doma hiel izateke. Bai, Bada beste gai bat, ez baita dantzatzen musikari gabe, biztan dena, horren inguruan ere gogoetatu duze, musikari tipi deitu programa bat plantan ez Bai, justo. Uh, eh, hoi duk uh, eh, bigarren urtia hor uh, plantan ezartzen dugula. Uh, Algarrekin uh, muzika jakaslekin, iparaleko muzika jakaslekin, um, uh, bildu gutuk, uh, urte hatxarin, seteme iraila alde hortan. ikusteko dantzari txikiko programa, ze dantza eman entzien, eta jakaslek, uh, hola, ben muzika jakaslek, ben ikasdek, Uh, jakasteko muzika hoik. Eta helbiaduk uh, dantzaritiki eguneko, musika, eh, iparaldeko e, lau edo bost eh, musika eskoletak zinentutuk ikasliak, uh, musikan joiteko dantzaientako. Hala, o, aja mhm. ustartzeko musika eta dantza, eta aja behiz uh, uh, soinu eta gehuan uh, wala, handitu ondun, uh, hageman aizago izan dadin, ez peita bortza zaiza uh, atzamaiti edo sonugilek dantza joitia bai. Mhm. Mm. Gaiten e, astapenean, e, iruleko ezberdinetan eginen da aurtengo dantzaritiki. Beraz, urruñan, azpagnean eta maulen, e, nola iraganen da eguna? Ordin bai, hoi, e, ebi abeita hastizken juntan. Maleruski. Bai, ordin jabaki diagu hiulekietan egitia. Normalki urruinan izan entzian ekitalin nausia, Mena ezpeita aski lekuikan uh, ohoen uh, atertzeko. Uh, jabaki proposatzia uh, uh, biltzia. Egan ahidik uh, eh, kos taldeko taldeak haik uh, urhunean uh, Lapurdi barnek aldeko taldek uh, huk azpahne tutuk, mhm. eta uh, Sibeu eta Basena Farroko taliek aurten mauleat uh, junen tutuk uh, mauleko jaiala idat, han uh, dantzaritikin egiteko. Mhm. Eta programa bera hiru lekuetan? Bai, programa, bai, uh, gutigoa beha izanen mm -hmm. duk. Mhm. Goizan, uh, bon, tutu izatu beno behan hamekonen altin uh, uh, uh e, egiteko ekitali nausia. Odin, uh, programa programan zien dantzako jo eman entie. voilà, hoi ez du kambiatzen, geho piknikatuko die, uh, voilà, uen bakotxe, altien. Eta geho, arrestitan, bon, dantzaldia proposatuko die, uh, lekuka izan emetie sonu giliak, hale? Eta hek eginen dia mini bat dantza plazen hartzeko, voilà, txostaka ditin, hale, haukak dantzan bidez. Uh, e, hale, behadik, uh, azpimarrat, urruñan izanen dela dantzaldia kiki bordatxo eta Jose ekin, Hek, uh, normalki kitalni nausia han behitzen, han begiatzen jagu, hale, um, uh, nausia eta hekin. Bestetan izan entuk eh, gilik, eta dantzaia, uh, musika jakaslik, eta hoiek jamanen eh, uh, dien uh, dantzaldia. Ederki, roaine txabez, mil esker, xetasun hauek emanik, eta bestaldi bat arte, pasaigunan. Esker ikan itzizan